Yara yara! Iye Gata nan, gata nan ku! Taro mujita. jita! Gata gata nan ku! Tazo tazo mujita. jita! Gata gata nan ku! Tazo tazo mujita. jita! cibiyar dr bakar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau tatsuniya ce akan kurege da kura wata rana kurege da kura suka shirya zuwa cirani da suka fara tafiya kurege ya ce da kura ya kamata mu raba hanya, ke ta ina za ki bi? Kura ta ce za ta bi ta hanyar da ta yi yamma. Kurege ya ce, To ne zan bi wadda ta yi gabas. Suka yi bankwana kowa ya kama hanyarsa, kura ta isa nata garin wato garin yamma. Sai ta tarar, a wannan gari banda kuda ba abin da ake ci a garin, shi kuwa kurege da ya yi gabas. sai ya sami wasu mutane ya tambaye su garin da suka san ana noma a samu amfani mai yawa suka ce masa ya ƙara gaba haka dai ya ranka tambayar bayani akan garin da zai yi noma ya sami amfani sosai bayan ya yi ‘yan kwanaki yana tafiya sai ya tarar da kunkuru a gindin bishiya yana hutawa Kurege ya gaida shi ya kuma tambaye shi kamar yadda ya sha tambaya a baya, wato ya nemi sanin garin da zai yi noma mai riba. Kunkuru ya ce, A gaskiya, ka kusa, amma ba a shiga garin haka, domin akwai dodo a kan hanyar. Duk abin da ya ga ya wuce zai cinye shi, sai dai zan iya taimakonka in wuce da kai, amma kafin in yi haka, ka je ka samo kaba. ka saƙa sanhon da zan saka ka a ciki kai da jakarka da fatanyarka daga nan sai in ɗauke ka a kaina kurege ya ce da kunkuri to na fi gode kunkuru ya ci gaba da bayani amma fa a garin ba a neman matansu idan ka kuskura ka nemi matansu za su cinye ka in ka yi haƙuri kuwa su da kansu za su taimake ka da wurin noma mai kyau. Kurege ya je ya samo dukkan kayan da kunkuru ya gaya masa, suka shirya, suka kama hanya. Bayan sun yi tafiya mai nisa, sai suka isa inda wannan dodo yake. Da dodo ya hango su sai ya yi tsawa mai tsoratarwa ya ce, Kai, kunkuru, ina za ka? Kunkuru ya ce, Zan je gona ta ne gewaya. Dodo kuma ya ce, Menene a cikin wannan sanhon da kake ɗauke da shi? Ba tare da ɓata lokaci ba kunkuru ya ce fatanya ce da wata ‘yar kasa a ciki, ko in kawo ka duba, dodo na jin haka sai ya ce ji ka, sai ka dawo. Kunkuru ya wuce da kurege a cikin sanho da suka bar inda dodo yake da ‘yar tazara, sai kunkuru ya sauke kurege ya kuma yi godiya ya ci gaba da tafiya shi kuma kunkuru ya koma wurin zamansu da kurege ya isa garin ya ga wata mata amma sai ya tuna da maganar da kunkuru ya yi masa bai kula ta ba jim kaɗan ya sami mutane suna tarerayarsa suna ce masa ya zo su ba shi gona kurege sai da ya darje ya zaɓi gonar da zai noma ya fara aiki mutanen garin suka sa mata da matasa su taya shi aiki a gonarsa. Kuregi ya yi noma mai yawa, ya samu amfani kamar ba shi da iyaka. Bayan ya kammala gyararrabin kayan gonansa ne sai ya koma gida a daidai lokacin da suka yi alkawari da kura. kurege ya dawo da amfani mai yawa kura ba ta je da komai ba in ban da ramewa da ta yi kurege ya ga kura ta rame ya tambaye ta ke kura yaya aka yi kika rame haka menene ya same ki baki da lafiya ne sai ta kada baki ta ce a'a lafiya ta ƙalau. garin da na je ne babu wani abinci in ban da kudaje kura ta ƙyallara ido ta hango tulin kayan amfanin gonar da kurege ya samu sai ta tambaye shi eh, inda ya samu kaya masu yawa haka. Kurege bai ɓoye mata komai ba, ya gaya mata yadda ya gamu da kunkuru da yadda suka yi da dodo da zamansu a garin nan duka dai ya gaya mata. Kura tana jan haka sai ta ce, To nima zan je in samo kaya fiye da naka, ni yanzu ma zan tafi. Kurege ce da ita, ke, a hankali fa ake yi, ki bari zan kai ki. Kura dai bata ba maganar kurege mahimmanci ba, nan da nan ta tashi, busukur busukur, bata tsaya ko ina ba. sai a gindin bishiyar da ta ji labarin kunkuru kan zauna. Ta tarar da kunkuru yana hutawa. ba tare da gaisuwa ba ta ce da shi tashi maza ka kai ni garin noman nan nima in samu arziki idan ka ƙi kuma illa kume ka yanzu yanzu nan kunkuru ya ce to naji ki je ki samo sanho da fatanya da jar ƙasa kura ta ce ina da sanho amma ba zan samo wata fatanya da wata jar ƙasa ba kai dai ka tashi ka kai ni kurum kunkuru ya ce to mu tafi suka kama hanya da suka isa inda dodo yake kamar yadda ya saba sai ya ɗaga muryarsa ya tambayi kunkuru yau kuma menene a sankon da ka ɗauko kura na jin muryar dodo ta soma zawo don tsoro shi ko kunkuru ya ce da dodo ai kura ce a cikin sanhon ta ce sai na kai ta garin manoma dodo ya ce yauwa miƙo min ita dama ina jin yunwa amma kin ya zuwa a kan kare sai ya kama kura ya cinye ta nan take da ya gama cinye naman ta ya lashe jininta sai ya yi wata gyatsa ya ce yi ƙoƙari ka samo mini wata ‘yan ƙara ban ƙoshi ba kunkuru bai ce komai ba ya juya ya kama hanyar zuwa gindin bishiyar da ya saba hutawa da yake ba shi da saurin tafiya wataƙila har yanzu ma bai isa ba ƙurunkus kan kusu yara yara da fatan muna ilmanta da waɗannan tatsuniyoyi a madadin cibiyar dr bakar usman wacce ta wallafa wannan littafi Ni aminu jibiral gwadabe ke cewa saduwan alkhairi gata